บุ๊กทูเก้าสิบสี่เดวเดสตอเคำสันธานหนึ่งเวสนิซีเยดันรอจนฝนหยุดก่อน Čekaj dok kiša ne prestane. รอจนดิฉันเสร็จก่อน Čekaj dok završim รอจนกว่าเขาจะกลับมา Čekaj dok se on ne vrati ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง Ja čekam dok mi se kosa ne osuši ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ Ja čekam dok se film ne završi. ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Ja čekam dok na semaforu ne bude zeleno. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Kada ideš na godišnji odmor? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Još pre letnjeg raspusta. ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Da, još pre nego počne letnji raspust. ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม popravi krov pre nego što počne zima. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Operi ruke pre nego što sedneš za sto. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Zatvori prozor pre nego što izađeš. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Kada ćeš doći kući หลังเลิกเรียนหรือ Nakon nastave ค่ะหลังเลิกเรียน Da nakon što se nastava završi หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ ขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Nakon nezgode koju je imao, on više nije mogao raditi. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา Kada je izgubio posao, otišao je u Ameriku. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา Kao ruaj. Nakon što je otišao u Ameriku, on se obogatio.